บุ๊กทูหกสิบสามอัลตมุชอุชอัลตมุชอุชการตั้งคำถามสอง soru sormak ุส o r u sormak ิดิฉันมีงานอดิเรก Benim bir hobim var. Benim bir hobim var. ดิฉันเล่นเทนนิส Tenis oynuyorum. Tenis oynuyorum. สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะ Nerede bir tenis sahası var? Bir tenis alanı nerede var? คุณมีงานอดิเรกไหม Senin bir hobin var mı? Senin bir hobin var mı? ดิฉันเล่นฟุตบอล Ben futbol oynuyorum. Ben futbol oynuyorum. สนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ Nerede bir futbol sahası var? Bir futbol sahası nerede var? ดิฉันเจ็บแขน Kolum ağrıyor. Kolum ağrıyor. ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย Ayağım ve elim de ağrıyor. Ayağım ve elim de ağrıyor. มีคุณหมออยู่ไหมคะ Nerede doktor var? Nerede doktor var? ดิฉันมีรถ Benim arabam var. Benim arabam var. ดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย Bir motorsikletim de var. Bir motorsikletim de var. ดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ Nerede bir park yeri var? Bir park yeri nerede var? ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ Bir kazağım var. Bir kazağım var. ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย Bir ceketim ve kot pantolonum da var. Bir ceketim ve kotum da var. เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ Nerede bir çamaşır makinesi var? Bir çamaşır makinesi nerede var? ดิฉันมีจาน Benim bir tabağım var. Benim bir tabağım var. ดิฉันมีมีด ซ่อม และช้อน Bir bıçağım, bir çatalım ve bir kaşığım var. Bir bıçağım, çatalım ve bir kaşığım var. เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ Tuz ve biber nerede? Tuz ve biber nerede?